Divin piu eo emo, e, e vleu zo ir, e zen zo melen, hag e zo lagad zo du. Ja, ma breur ni eo. Devint piu eo emo, e, e bleu zo melen, e da lagad zo glas, hag e goa zo dentur. Hanta? Hanta?